La biblia traditio, la inventintoi de la musica instrumentoi estis la filinoi de caino, la cainai. Tiel oni nomis la araba incantistinoin cai musikistinoin. Ec de la fruai tagoi de la islama imperio, virinoi estis la respondetsuloi pri la musico componado ca interpretado crom che ili estis mem dancistinoi. Sur la omellada regno de Damasco, la poesia tradizio de Mecao cae Medino estis conservita cae ricigita. En tiu epoco creigis literaturae salonoi cia rencontigis la plei popularae el starae artistoi. Cae cune cun ili rencontigis ancau iamai sclavinoi liberigitai danke alla maestrezzo de siai music artoi, ili estis la cainat. En la omeiada cae abasida politicae periodoi, quelcae el citiui virinoi estis de novelae familioi. Sed, cantado ne estis por la eduquita claso, do sclavai virinoi cum belai vocioi, estis devigitai ec de tre iuna agio, ricevi la plei completan musica trainadon. Ili devis lerni canti, cae liude fluton, liuton, rababon, cae tamburon, qui estis la musica instrumentoi usatai en tiu tempo. Crome, ili aciris profunda insioin pri gramatico, poesio, caligrafio cae componado. Post quiam ili mastris citiu in artoin, oni al ili comisis la treinadon de aliai iunai cainai. En multai casui, ili, acirinte sian liberetson, creis sian propra in lerneioin, cae tuta in musica in orchestro in. Jamila, esclamino chi estis conata chi la regino de la canto, formis virinan orcheston de quindec liutoi quiu accompanis sin al mecao, cuni con processio de poetoi cae musicistoi de ambau sexoi. Tio estis uno la plei grandai eventoi de la omaiada periodo. La difattigio de la araba musica culturo al chiui anguloi de Arabio havas sian originon el la cutimo de quelcai y familioi. Ili sendis sien instruitain sclav musicistinoi al Mecao au Medino por adquiri pli grandam prestigion cae tiel avantagioin. La Cainat Cestis en ciui regionoi en ciu logis la Araboi, ciel la Araba don insulo Sirio cae Iraco. Ili aperis en la palazzoi de regioi cae en la domoi de tribai estroi cae ricai homoi. Ili ancau aperis en tribai tendoi cae trinqueioi. Giaquiro estis fonto de fiero por la beduenoi, kiain ili estis. La cainai de Al-Andalus havis tamen statuson de liberai virinoi cae quelcae estis de novela nasquillo. La musico quiuie la comenzo estis componita en Al-Andalus fine influis la stilon de musico quiu estis componita en la plei nordan duoninsulai regnoi malgrau la statuso qui el esclavoi au exai esclavoi, la cainae estis tre admiritae virinoi, gravae cae respectindai personetsoi. Ec que que foie ili exinigis al califoi cae aliai regantoi. Dun la califlando de al motavaci, Granda rivalezzo di Volviges interdu el estarai cainai La lerneio de Oraib, Oraib estis considerata la plei graba musicistino de la Abassida Califato cae la cefa cantistino de classica araba tradizio, cae la lerneio de Sharija, quiu estis fama cantistino de la plei romantica persa stilo, granda parto de iliai viv historioi estas exemplo quio amplexas plei multon de la cainat. Ambau estis venditai quil sclavoi i el ajo de ses sepediaroi. Ambau estis et septe belei cae habis belega in Ambau travivis en la haremoi de plurai califoi consideritei kiel heredajoi, suferante punoin cae umilijoin. Dume, iliai cantoi cae danzoi juigis corteganoin. Ambau estis ege i musicistinoi, kiui acirinte fin fine siain liberezoin fondis proprain lerneioin. Ambau estis componistinoi de memorindai melodioi. Estas dudec un melodioi atribuitai al Oraib. Cent iaroi pos scia morto, ancora utiui melodioi ce estis la i repertuaroi compilitai de la teoriisto Shah Shaib Ali, lau explicita desiro de la califo. Oraib Caixarilla ofte aperis cune in publico. Amba ubirinoi cantis antau fidelei fanaticuloi, qui sembridia aclamis unu au malaudis la alian. Malmoltae cantistinoi juis la prestigion cae loialetson de siei publicoi dun siei vivoi cael Xairilla cae Orai. Du libroi collectas la nomoin de impona nombro da islamai cantistinoi de la omayada cae abbasidae periodoi. Libro de cantoi cae libro de la inae cantistoi. Multai el tiui nomoi aperas ancau el la miloi cae unu noctoi.